Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Draga moja braćo, znajte da ulazak u vatru ima svoje razloge, ima svoje povode, sebebe. Uzvišeni Allah pojasnio ih je u svojoj knjizi i putem svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam upozoravajući ljude da se klonu i sačuvaju vatru svega što vodi u vatru. Ti razlozi ulaska u vatru mogu se podijeliti na dvije vrste. Prva vrsta jeste jasno i otvoreno nevjerstvo koje svoga počinioca izvodi iz vjere u nevjerstvo i obavezuje ga na vječni boravak u vatri. A druga vrsta jesu veliki grijesi koji svoga počinioca izvode iz stanja pravednosti u stanje velikog grešnika i razvratnika razvratnika zbog kojih počinilac zaslužuje da uđe u vatru, a ne i da vječno boravi u njoj. Što se tiče prve vrste razloga, spomenut neke od njih. Prije svega, činjenje širka Allahu subhanahu wa ta'ala, to jest pripisivanje saučesnika svevišnjem Allahu u rububijetu, gospodarstvu, uluhijetu, dostojnosti, da se samo on obožava i imenima i svojstvima. Po tim se podrazumijeva da, na primjer, čovjek bude ubijeđen da postoji drugi stvoritelj mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji stvara sa Allahom ili sam, ili da bude ubijeđen da pored Allaha postoji drugi Bog, dostojen obožavanja, ili da obožava nekog drugog pored Allaha, upućujući mu nešto od ibadeta, ili bude ubijeđen ubijeđen da još neko pored Allaha posjeduje sveobuhvatno znanje, sve moć, veličinu i slično što posjeduje samo Allah. Ko tako bude smatrao, on je počinio širk Allahu subhanahu wa ta'ala i ukoliko se ne pokaje prije svoje smrti, vječno će boraviti u vatri. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Innehu men yushriki billah faqad harram Allahu alihi il džanne wa ma'vahu nar وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ U istinu, onome koji učini širk Allahu, Allah će mu zabraniti džennet i njegovo boravište bit će džehennem, a nevjernici neće imati pomagača. Zatim, od stvari koje izvode čovjeka iz vjere Islama, odvode ga u otvoreno nevjerstvo i zatim povlače da bude od stanovnika džehennema, jeste nevjerovanje u Allaha, ili njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, sudnji dan ili Allahovu odredbu. Ko porekne bilo šta od spomenutog ili posumnja, ta je nevjernik i vječno će boraviti u vatri. Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome pa kaže Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina Oni koji u Allaha i poslanike njegove ne vjeruju i žele da između Allaha i poslanika njegovih u vjerovanju naprave razliku i govore u neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo i žele da između toga nekakav stav zauzmu, oni su zbilja pravi nevjernici, a mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. Zatim, od stvari koje čovjeka izvode iz vjere u otvoreno nevjerstvo – jeste i poricanje obaveznosti nekog od pet temelja Islama, a oni su dva šehadeta, svjedočenje da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha i svjedočenje da je Muhammed Allahov poslanik. Zatim pet dnevnih namaza, izdvajanje zekata, post mjeseca Ramazana i hađ, hodočašćenje kjabe. Onaj koji porekne obaveznost Allahovog tevhida – ili ko porekne svjedočenje poslanice Allahovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu veselam ili njene općenitosti svim ljudima ili ko zaniječe obavezu pet dnevnih namaza ili obavezu zekata ili ramazanskog posta ili hađa, ta je nevjernik jer laže na Allaha, njegovog poslanika i sve muslimane. Isti je slučaj i sa onim koji negira zabranjenost širka ili ubistva koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio ili negira zabranjenost bluda ili zabranu konzumiranja alkohola i svega što je jasno zabranjeno u Kur'ani Kerimu, Allahovoj knjizi i vjerodostojnom sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam jer taka laže na Allaha i njegovog poslanika. Međutim, ako je čovjek nov u islamu, friško je primio islam, pa učini nešto od spomenutog iz neznanja, on se neće smatrati nevjernikom sve dok se ne pouči i ne upozna sa spomenutim, pa ako nakon toga isto učini, tada postaje nevjernik. Zatim, od stvari koje čovjeka izvode iz vjere i čine ga nevjernikom, jeste i smijavanje sa Allahom, Allahovom vjerom ili njegovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, Uzvišeni Allah kaže وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِي اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ Ako ih upitaš, oni će sigurno reći mi smo samo razgovarali i zabavljali se. Reci, zar se niste Allahu i riječima njegovim i poslaniku njegovu rugali, ne ispričavajte se, jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Ismijavanje sa spomenutim jedan je od najvećih vidova izigravanja, omalovažavanja i ponižavanja Allaha, njegove vjere i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, da nas Allah sačuva svega toga. Zatim, psovanje Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove vjere ili njegovog poslanika alihi salatu wasalam, odnosno da se pripiše manjkavost ili da se spomene Allah, njegova vjera ili njegov poslanik alihi salatu wasalam po onome što umanjuje njihovu vrijednost, poput ružnog govora, poput proklignjanja, poput psovke i sl. Šehul Islam ibn Taymiye rahimehullahu ta'ala kaže ko opsuje Allaha, ili njegovog poslanika Muhammed alihi salatu wasalam, ta je nevjernik i u svojoj spoljašnosti i u svojoj nutrini i svejedno smatrao on to zabranjenim ili dozvoljenim ili se šalio. Postaje nevjernik svejedno šalio se ili bio ozbiljan u tome. Nema sumnje da je ovo ispravan stav. Čak se prenosi od Ishaqa ibn Rahoje, rahimehullahu ta'ala, da je rekao kako su muslimani složni da je nevjernik onaj koji opsuje Allaha ili opsuje njegovog poslanika, alihi salatu wasalam, ili odbaci nešto od onoga što je Allah objavio, pa makar potvrđivao ostalo što je objavio Allah subhanahu wa ta'ala. Također šeho islam ibn Taymih, rahimehullahu ta'ala, kaže Propis onoga koji psuje nekog drugog poslanika isti je kao i propis onoga koji opsuje vjerovjesnika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, ko opsuje po imenu nekog od poznatih vjerovjesnika, onih koji se spominju u Kur'an i Kerimu ili se u vjerodostojnom hadisu spominje da je neki od vjerovjesnika uradio to i to ili rekao to i to, pa ovaj opsuje onoga koji je rekao to i to ili uradio to i to, znajući da je riječ o vjerovjesniku, takav se smatra nevjernikom. Što se tiče psovanja nekoga drugog mimo vjerovjesnika, kao na primjer da psuje vjerovjesnikove drugove, ashabe, a time zapravo želi da psuje i onoga s kim su se oni družili, ili da na primjer potvori neku od vjerovjesnikovih, sallallahu alihi wasallam, supruga za blud i slično, takav je nevjernik, jer se time narušava čast vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem i to predstavlja psovanje i poslanika. Allah je rekao el habithatu lil habithin nevaljale žene su za nevaljale muškarce pa ukoliko se smatra neka od supruga Allahovog poslanika alejhi salatu ve wasalam nevaljalim onda time se želi utvrditi potvrditi da i ona pripada nevaljalom muškarcu. Allah nas sačuvao svega toga. Zatim suđenje po drugom zakonu mimo Allahovog zakona, uz ubjeđenje da je taj drugi zakon bliže istini, da je korisniji za stvorenja, ili da je jednak Allahovom zakonu, ili da je dozvoljeno i njime suditi, ko to bude smatrao taj nevjednik. zbog riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ A oni koji ne sude po onome što je Allah objavio, takvi su istinski nevjernici. Isti je slučaj sa čovjekom koji bude smatrao da je drugi zakon bolji od Allahovog zakona ili da je jednak njemu ili da je dozvoljeno suditi na osnovu tog zakona, takav je nevjernik makar i ne sudio na osnovu tog zakona, jer on poriče riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ A zar ima boljeg suda od Allahovog suda za narod koji vjeruje? Također, na to ukazuju i riječi Allaha subhanahu wa ta'ala prethodno spomenute وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Oni koji ne sude po onome što je Allah objavio, takvi su istinski nevjernici. Zatim, licemjerstvo izvodi čovjeka iz vjere. Potpuno licemjerstvo. To jest da u svome srcu krije nevjerstvo, a ljudima se riječima ili postupcima predstavlja kao musliman. Allah subhanahu wa ta'ala kaže innal munafiqina fi d darkil asfali min an nar walan tajida lahum naseera." u istinu licemjeri će na samom dnu džahennema biti i tim im nećeš naći pomagača ova kategorija ljudi gora je od svih prethodnih kategorija pa je stoga i kazna za takve počinioce teža i oni će biti na najdubljim slojima džahennema Ova kategorija zaslužuje ovakvu kaznu jer njihovo nevjerstvo ujedno obuhvata i nevjerstvo i prevaru i smijavanje s Allahom subhanahu wa ta'ala, njegovim riječima i njegovim poslanikom Muhammedom sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Licemjerstvo ima brojne znakove. Jedan od njih je i sumnja u ono što je Allah objavio, pa makar se takav ljudima i predstavljao kao vjernik – Allah subhanahu wa ta'ala kaže innama yasta'dinu kalladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun od tebe će tražiti dozvolu da izostanu iz boja samo oni koji ne vjeruju u Allaha i u onaj svijet i čija se srca kolebaju pa sumnjaju neodlučni su od znakova licemjerstva jeste i preziranje Allahovih i poslanikovih sallallahu alihi wasallam propisa. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-tagut وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe, pa ipak žele da im se pred šeitanom sudi, a naređeno im je da ne vjeruju u njega, a šeitan ih želi odvesti u veliku zabludu. Kad im se kaže prihvatite ono što Allah objavljuje i poslanik vidiš licemire kako se od tebe sa svim okreću. Od znakova licemjerstva jeste i preziranje jačanja Islama, pobjede Islama i njegovih sljedbenika, kao i radovanje na drugoj strani slabljenju i nazadovanju Islama. Allah subhanahu wa ta'ala kaže in tusibke hasanatun tasu'hum, wa in tusibke musibetun yaqulu qad akhadna amrana min qabl, wa jatavallu vahum farihun. Ako postigneš uspjeh, to ih ogorči. A kada te pogodi kakva nesreća, oni govore, mi smo i ranije bili oprezni i odlaze veseli. Od znakova licemjerstva jeste i sijanje smutnje među muslimanima, razjedinjavanje muslimana, i priželjkivanje da se to i dogodi među muslimanima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ Da su pošli s vama, bili bi vam samo na smetnji i brzo bi među vas smutnju ubacili, a među vama ima i onih koji bi ih rado slušali. Od znakova licemjerstva jeste iskazivanje ljubavi prema neprijateljima islama, prema vođama nevjerstva, njihovo hvaljenje, širenje njihovih stavova suprotnih islamu i slično. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Elem tara ila alladine tavallau qauman ghadiba Allahu alayhim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna ala lakadibi vahum ja'lamun Zar ne vidiš one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio oni nisu ni vaši ni njihovi i još se svjesno krivo zaklinju Od znakova licemjerstva je i smijavanje vjernika traganje za mahanama u njihovim ibadetima Allah subhanahu wa ta'ala kaže o tome الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ One koji vjernike ogovaraju zato što zekat milostinju daju, a rugaju se i onima koji ih smukom daju, Allah će kazniti za izrugivanje njihovo i njih čeka nesnosna patnja. Od znakova licemjerstva jeste i uzdizanje, oholjenje, omalovažavanje, dove upućene za vjernike i sumnjanje da im dova može pomoći. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Kada im se kaže dođite, Allahov poslanik će moliti da vam se oprosti, oni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nadmeno odbijaju. Od znakova licemjerstva jeste nemarno i lijeno obavljanje namaza. Allah subhanahu wa ta'ala o tome kaže إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Lice mjeri misle da će Allaha prevariti i on će ih za varanje njihovo kazniti kada ustaju da namaz obave lijeno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je rekao najteži namaze licemjerima jesu jacija namaz i sabah namaz. Također, Od znakova licemjerstva jeste i uznemiravanje Allaha i njegovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيِّ Ima ih koji vrijeđaju vjerovjesnika. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا one koji Allaha i poslanika njegova budu vrijeđali. Allah će ih i na ovom i na onom svijetu prokleti i sramnu im patnju pripremiti a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi očiti grih. Naveli smo određene pokazatelje licemjerstva kako bismo upozorili na njihovu pogubnost i kako bismo očistili svoje duše od njihova prisustva. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam podari korisno znanje od kojeg ćemo se okoristiti i svoj život učiniti uskladiti po njemu. Allahu gospodaru naš, sačuvaj nas licemjerstva, nevjerstva, mnogoboštva i obskrbi nas imanom kakvim si ti zadovoljan. Gospodaru svih svjetova, oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, tebi neka je svaka hvala, neka je tvoj salavat i salam na našeg vjerovjesnika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wasallam, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.